yapfuye abandi munani barakomereka mu isanganya ryabaye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ku mutumba w'ingoma ni muri komine buhiga intara ya Karusi muri abo bakomeretse batanu bakaba bakomeretse bivanye n'inkoho zarashwe n'abapolisi baje gutabara ibiciro by'ibifungurwa mu mbumbarugo biracari hejuru ku masoko amwe amwe hano mu gisagara ca Bujumbura nubwo mwumvise ko leta iheruka kugabanya ibiciro ku barimyi muraza gukurikirana murano makuru kugira umuntu yubake mu gisagara ngo ategerezwa kubanza guhabwa uruhushya rwo kubaka bita mu gifaransa permis de construire bikaba mu itegeko ryo kuwa 12 ukwezi k'umunani umwaka wa 2016 muri ano makuru muraza gukurikirana na bimwe murayo biri muri ayo mategeko aho tuza kubisomerwa na mugenzi wacu Vestine Butoyi Albert Ndwayo ni wari mu buhinga bw'ivyuma sangwe kazi sangwa muri sanze kuri radio Ano makuru tuyohere mu mutekano umuntu umwe yapfuye abandi munani barakomereka mu isanganya ryabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku mutumba gw'ingoma ni muri commune Buhiga intara ya Karusi muri abo bakomeretse batanu bakomerekejwe n'amasoro y'inkoho harashwe n'umupolisi igipolisi cahibihiga ibuhiga kimaze kuhashika inyamiramabi igiye gupima mu gipolisi basigura ko harashwe amasasu igihe abanyagihugu bari ngaho bari batanguye gutera amabuye n'amatafari ngo bamene iyo iyo modoka yo mu bwoko bwa fuso reka iyo nkuru tuyibaze kararumiye muri iryo sanganya ryo muri iki gitondo cy'uyu wa gatatu ku mutumba wa Gwingoma muri komine Buhiga intara ya Karusi umwana w'umuhungu umwe niwe yapfuye igihe imodoka yo mu bwoko bwa fuso yagonga abantu bariko basunika amatafari ari ku makinga aho kuri uwo mutumba muri abo bariko basunika amatafari abantu batatu nibo baciye bakomereka inyuma yaho niho rero abantu bahava baraza ku bwinshi nk'uko abanyagihugu babisigura igipolisi cyahibuhiga kimaze kuhashika inyamira mabi ije gupima ivyabaye niho havuye havuga amasoro atari make hanyuma haraheza hakomereka abantu bashika batanu barashwe amasasu abo batanu cyo kimwe na batatu muri abo bari bagonzwe na fuso bakaba baciye bajanwa mu bitaro vyahi buhiga muri abo nk'uko abaganga babishikiriza babiri nibo barembye umwe yarashwe mu nda uwundi mu gikiriza hanyuma abo babiri bakaba baciye bajanwa mu bitaro bikuru vyo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi ibitaro natwe turashoboye mu gipolisi basigura ko uwo mupolisi yarashe igihe abanyagihugu bariko baratera amabuye n'amatafari ku modoka iyo modoka mu bwoko bwa fuso ikaba yamenetse ibiyo nk'uko twabibonye ngo kugira ngo bakinge ivyononekara ntibibe byinshi ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro arakoze Blaise Pascal kararumiye reka tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi haribonekeza ubukene bw'ikinyobwa cha Amstel mu mazone ya Bwiza na Nyakabiga ni hano mu gisagara abadandaza bayaze na radio isanganiro bavuga ko ibinyobwa bya Brarudi bikurakuranwa kubura ngo kandi n'ibibonetse bikaboneka ku rugero rutoya bagasaba ko leta yoraba ingena ibinyobwa byoboneka kurikira bamwe mu baradi mu baganiriye na radiyo isanganiro ibinyobwa bisa nuko atabyo dufise neza kubera turagenda ku madepo bakaduha agakaziye kamwe kamwe kandi natwe mubona dufise akabare kanini nk'ubu bakaduha primus imwe amstel imwe royal imwe beshi imwe baji imwe kandi natwe tuba dukeneye inzoga nyinshi bikanashika hakaza abakiriya bagasubira inyuma babuze icyo banywa turasubira inyuma turaronka nk'izo n'umunsi ejo gaca dusubira tukarangura tuguma dutembera ntaho tudagera hari ubwo turonka n'igihe tubura iyo imwe imwe abakiriya bagasubira inyuma zose nta rimwe mfise biramaze ikiringo kirekire kwe amezi atatu ararenga twe dusaba leta yikubita akamo irabe nyamara ibiporodwi zabuze yambaye itari biki byabuze irabe burarudi zirasohora inzoga abo peti pirimusi nka cumi amusiteri cumi amapeti amusiteri nka cumi nyene amaroyale nka cumi ngo boke zozo ziboneka rimwe rimwe amifana nyene ugasanga ni nka cumi izo nazo kuzigaburira kiriya uba usanzwe ufise biragorana umva hagira bamwe bashikiwe abandi bakabura bakidoga ko ntizishobora kubakwiriza ni nkeya cyane turabagerageza uburyo bwose nk'umuntu uhaye ikiyeri ukaca umuha nk'agapeti pirimusi ukaca urusimbi ukamuha nk'ifanta amundi ya amusiteri ukamuha agapeti amusiteri ibyo biba bimaze ica zitwara uko kugira abandi bashikiga zatanguranye guhera inyuma ya pasika inzoga zaciye zitangura kubura twe ko burarodiyo birungika mu mamega depo natwe tukabirangura bimeze neza kuko n'ubu uwuye akabenefisi kakiboneka kuba duha inzoga zingana uko bivanye n'akanyungu ko mu idepo usanga adashemeye ushobora kuronka amafaranga uriho ikibanza aho upanze je nibaza ko ari ingorane yo biri muri burarudi Singaho mu gisagara ca Bujumbura gusa ihadabu iri hagati bihumbi ya majana 3 n'ibihumbi majana 5 mu mafaranga y'amarundi yaratangishijwe abadandaza b'inyobwa vya Brarudi mu makomine ya Mugamba na Rutovu munara ya Bururi hagati y'amagenekerezo ya gatatu na gatandatu ya kuno kwezi kwa mukakaro turimwe mu ntwaro muri ayo makomine bavuga ko basanze abo badandaza bishingiye ibiciro gushika naho bagurisha ku giciro c'ibihumbi bibiri n'amajana 7 icupa rya Amstel ndende nkaho mu Rutovu ihinguriro Brarudi rikaba ryaheruka igurisha ishyiraho igiciro cy'igihumbi kimwe n'amajana icyenda y'amafaranga y'amarundi reka iyo nkuru tuyibaze jean Pierre Misago umudandaza w'ibinyobwa bya Braludi asanzwe afise idepo muri komine Mugamba yatangishijwe ihadabu ry'ibihumbi amajana atanu mu mafaranga y'amarundi kuri uyu wa kabiri mu ntwaro bamenyesha ko uwo mudandaza yari amaze igihe agurisha mu kinyegero ikinyobwa ca Amstel ndende aho yazironka akazigurisha mu kinyegero ku mafaranga y'amarundi ibihumbi mirongo ibiri na bine ku ikaziye isanzwe iranguzwa ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri n'amajana munani y'amarundi ku giciro cashinzwe n'ihinguriro by'ibinyobwa Braludi aho umuguzi yacagura icupa ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi Braludi yari yarishize ku gihumbi n'amajana cenda ibyo mu ntwaro bavuga ko batari kwihanganira uwundi mudandaza wo muri komine Rutovu yakiriwe ihadabu ry'ibihumbi amajana atatu uyu wa gatatu mu kakaro turimwo uwo nawe yafashwe ariko agurisha amuseri ndende ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana ndwi ni ukuvuga yongeye ko amafaranga amajana munani ku icupa ku giciro cyashinzwe na Brarudi nk'uko musitanteri wa komine Rutova bivuga agashikiriza ko intwaro itoshobora kwihangana abanyagihugu bariko barazimbwa ku kibazo cy'uko iryo hadabu ritangana ku ikosa rimwe Jivan Dayikeza umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Bururi avuga ko atakubona ibintu kubiri birimwo ariko ko ari ukuraba ko iryo hadabu riri ku rugero rutekanijwe mu itegeko jean Pierre misago i Bururi radiyo isanganiro ibiciro si bya Brarudi gusa n'ibiciro by'ibifungurwa mbumbarugo biracari hejuru ku masoko ya hano mu gisagara ca Bujumbura nubwo leta yaheruka kugabanura ibiciro ku murimyi bamwe mu badandaza baganiriye na radio isanganiro bavuga ko iyo barangurira ku barimyi naho basanga bizimbye bavuga kandi ko bakoresha uburyo bwinshi kugira ngo ibidandazwa bishikiye mu masoko Lydia Gahimbara turi ku isoko yo muri zone ngagara bita kotebu ni hano mu gisagara cya bujumbura twashyitse mu bibanza bidandarizwamo ibifungurwa bitandukanye aha mbere twaciye ni umuceri n'ibiharage bamwe mu badandaza twaganiriye bemeza ko ibiciro by'ibifungurwa nta kugabanuka bitera biduga bivanye n'ingene baranguye ibiciro by'umuceri uko byifashe aho kumanuka urumva bitera biduga kubera bivanye n'ukungene iyo tuwurangurira natwe ibiciro bitera biduga natwe tutera tuduza urumva urabona biravana n'umuceri ubwoko bwayo aho uwo tugurisha igihumbi n'amajanendo ni ku ibeyi yo kurangutsa abirimira ruguru tubisanga ruguru baca bari amafaranga bashirako n'umudandaza atavuna ko twabipakiza kandi tubatanga amatagisi mu mayira hama bigashika ino amafaranga n'umudandaza ushaka kudandaza ko nawe nyadahomba twagiye kandi no mu bindi bibanza bidandarizwamo ibindi bifungurwa aho twabonye nk'ibitunguru byera bigurishwa amafaranga igihumbi n'amajana atanu ibitunguru bitukura bikagurishwa amafaranga igihumbi n'amajana umunani nayo ibiraya bigurwa hagati y'amafaranga igihumbi n'amajana ane hamwe n'igihumbi n'amajana atanu ibyo biciro byifasha uku mu gihe leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije iheruka gushinga ibiciro bishasha ku murimyi aho ibiraya byabwirizwa kugurwa amafaranga amajana indwi umuceri bita iro ufise intete ngufi ubwo amafaranga amajana umunani na mirongo itatu umuceri wera w'intete ngufi amafaranga amajana icenda na mirongo itanu umuceri w'intete ndende amafaranga amajana umunani na mirongo itandatu umuceri w'intete ndende wera amafaranga igihumbi ibiharage by'ibirembegwa by'umuhondo amafaranga igihumbi n'ijana ibiharage bitarembegwa amajana icenda na mirongo itanu ibiharage bivanze benshi bita kirundo amafaranga amajana icenda ibitunguru bitukura bikagwa amafaranga igihumbi n'amajana abiri nayo ibitunguru byera bikagugwa amafaranga amajana irindwi na mirongo itanu isanganiro isaha zitandatu z'umutaga n'iminota mirongo itatu n'umunani amakuru mu rurimi rw'ikirundi arabandanya umwimbu w'igitegwa c'ipampa witezwe mu mwaka w'uburimyi wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ungana n'amatoni igihumbi n'amajana atanu mu gihe umwaka wa bibiri na mirongo ibiri ushira mirongo ibiri na rimwe uwo mwimbu warenga gato amatoni amajana indwi na mirongo itanu ibyo bikamenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ihinguriro gitaho igitegwa c'ipampa kojerko mu kiganiro na radio televiziyo isanganiro kuri uyu wa gatatu Gustave Majambere amenyesha kandi ko igitegwa c'ipampa kigiye kugeragezwa mu ntara za Cankuzo na Kirundo akanashikiriza ko intara ya Cibitoke ariyo irimwamwo ipampa nyinshi ugeranije n'izindi ntara zine ririmwamwo tumukurikire kuri mikro ya Mireye Kanyange n'ibyo ibibazo canke imyidogo y'abarimyi ku bijanye n'igiciro turamaze kubumva kandi turabitahura kuko uh, turavye ukuntu igiciro cyagiye kwiraduga tukagereranya n'igiciro cy'ibiterwa mbumbarugo ntabwo cyagiye kiduga cyane igiciro c'ipampa ivyo biragaragara ariko utwigoro twarakozwe eh, kandi n'ubu tuzobandanya dukorwa mwavuze ko mu ntara ya Cibitoke imirima minini y'ipampa muri mirahangana gute murendera umwimbu ungana gute mu ntara ya niho turimira atari hato ariko Eh, turarimira n'ahandi eh, mu kibitoke muri bubanza muri bujumbura eh, i makamba hatoyi cyane mu rutana naho hariho muri aho hose rero nk'uko nabivuze mu kibitoke niho dufise uburinganire bunini cyane dukorera ko baba amahegitari igihumbi n'amajana umunani muri rusange naho tukaba dufise ya baba ibihumbi bibiri n'amajana atanu ahantu eh, hose hamwe ariko twamenyesha yuko ubwo buringanire bushobora no kuzo kwiyongera eh, kuko eh, turiko turagerageza pampa mu ntara nayo ya cankuzo mu ntara ya kirundo hanyuma ku bijyanye n'umwimbu twiteze nibyo ni umwimbu w'agateganyo kuko umwimbu nyezina tuzowumenya kuko turegeranya bivuye mu ipampa tuzoba twashoboye kwegeranya ariko twabamenyesha ko ubu turiteze iharuro ngereranyo twakoze turiteze umwimbu ungana n'amatoni igihumbi n'amajana atanu muriteze igihumbi n'amajana atanu mu gihe dufate mu mwaka w'uburimyi bibiri na mirongo ibiri ishira bibiri na mirongo ine na rimwe umwimbu waba ungana gute umwimbu wari muto eh, cyane wangana n'amatoni amajana indwi na mirongo itandatu n'atatu uwo akaba ari Gustave majyambere arongoye kojerko abatware bo mu makomine y'intara ya kirundo barasaba ko za sabuni zagabanywa igiciro na leta mu ntumbero yo kugira isuku ngo bikingirikiza cya kovide cumi n'icyenda ngo ko yosubizwa ku giciro yahorako kuko ngo abadandaza bamwe bamwe bikika mukiza nayo komine bugabira basaba ko imitumba imwe imwe boyigaburamwo kabiri cyangwa gatatu kuko abantu ari benshi ibyo bikaba byavugiwe mu nama icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yashikirije abajejwe intwaro umutekano n'imigambwe eka n'abarongoye ubuzi mu makomine ya Kirundo Ntega na Bugabira hari kuri uyu wa kabiri kugira wubake mu gisagara ngutegerezwa kubanza guhabwa uruhusha rwo kubaka bita mu gifaransa permis de construire biri mu itegeko ryo kuwa 12 ukwezi k'umunani umwaka wa 2016 rigenga ibisagara uburaro n'inyubako mu Burundi mu ngingo yaryo ya 98 yerekana byerekana ko mu bibanza bitaratunganywa neza hari metero zibwirizwa gusigazwa imbere yo kubaka inzu ku riri hagati muri quartier hasigara buri imetero zitatu ibindi biri muri iryo tegeko tubisomegwa na butoyi Vestine kugira bakore dosiye zigizwe n'igicapo cy'inyubako hamwe n'ibyisungwa mu kubaka bisabwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibisagara mu ngingo y'ijana cumi na kabiri berekana ko mu gisagara ta muntu n'umwe arekuriwe kubaka canke guhindura ikintu na kimwe ku nyubako isanzwe ihari atabiherewe uburenganzira butangwa n'ubushikiranganje bujejwe ibisagara n'uburaro n'inyubako ivyo bikaba biraba n'ibikorwa bya leta ubwo burenganzira nabwo bukerekanwa n’uruhushya rwo kubaka ivyo bita permis de construire mu rurimi rw'igifaransa yamara ingingo y'ijana cumi na kane y'iryo tegeko rigenga ibisagara uburaro n'inyubako ryo kuwa cumi na kabiri ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu iradondagura ibikorwa bitarinda gusaba uruhusha rwo kubaka nko gusiga inyubakwa udahinduye uko yari imeze ukubaka inyubako z'umwanya muto utarenze imyaka itanu mu gushinga inyubakwa naho hasigwa n'imiburiburi imetero zitatu uvuye ku kabarabara k'imigenderanire hagati mu makartier ku bijyanye n'inyubakwa zishyirwa hafi y'ibarabara rikuru naho hategerezwa kwisungwa amategeko agenga itunganywa ry'agataka ibyo bita code de l'aménagement du territoire mu rurimi rw'igifaransa mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ibisabwa kugira umuntu aronka uburenganzira bwo kubaka na ryari abura ubwo burenganzira vuga undemeshe gukumirana ngo biva ku bintu byinshi nk'urwanko ku wundi bwoko canke uwundi mugambwe bituma haba gukumira leonidas nijimbe ajejwe imigambi mwishyirahamwe tugendera ubuntu bwiyemeje gutsimbataza amahoro avuga ko hari ababikora babizi n'abandi babikora batazi ko bishobora gushikana ku karambaraye kubwiwe hakwiye indongozi zigwanya yaba mu mvugo no mu ngiro ingendo nk'iyo ornella Mucho. kahise kabi bamwe babayemo abandi babariwe canke kugira urwango wundi mugambwe canke ubundi bwoko ngo bituma bamwe begezayo abandi ngo ni zimwe mu mvo zituma haba gukumirana Leonidas Nijimbere hajejwe imigambi mwishira hamwe tugendera ubuntu pour la consolidation de la paix havuga ko abatanga inyigisho zo gukumira abandi yaba ababikora bazi ingaruka canke batazizi ari nk'abarozi arabisigura hari uroga abizi hari uroga atabizi kuko bavuga bati imbuto uteye niyo uzokwimbura jewe kuva eh, mu mirongo icyenda na kabiri gushika mirongo icyenda na gatandatu sinari burundi nabo babirukana none ubu ntabwo baba baragarutse nabo Akaba bariko barirukana abandi nimba ari vyo bo barimvira ko n'abo bandi bariko barirukanwa bazogaruka kumbe nabo bakirukana abana babo izo zose n'ibibazo twatwiza guma twibaza kubwiwe abatanga inyigisho nk'izo ngo bakwiye kuvugwa bagafashwa bakaronswa ubuntu kubwiwe ngo arashobora gukira umuntu agira inyigisho mbi kenshi ndamwita ko ari umurwayi nk'uwo rero akwiye abantu bamwegera bagasubira akamugira umuntu bakamuha ubuntu kandi birashoboka buhoro buhoro ni ukumenya gusa ingene umwegera icyo umubarira n'ingene bimubarira hariho abahinga babyo byoshoboka abemera kuja mu migwi yo gukumirana ntibabarira yuko ingaruka ari mbi cyane kuri bo nyene ku gihugu ndetse no ku makungu n'ubwicanyi mwumva buba mu isi hose bikagera buhera mu gukumirana icyo gituma rero umuntu ahamagariye ugwaruka cyangwa agahamagarira abandi bantu gukumira abandi bomwiyamiriza abona ko hakwiye indongozi ikuraho yaba mu mvugo canke mu ngiro uruhererekane rufatiye ku gwanko mu gifaransa ntibavuga ngo ngo recrise repetitive ni ukuvuga eh, vyama bigaruka byama bigaruka bigaruka kubera iki vyahereye icigwa rero twokuromwa uko harakenewe indongozi zikuyemwo ako gatimatare izo ndongozi zire zikaje imbere y'abandi umuntu rero agacaza agakuraho urwo ruhererekane kenshi agakoresha imvugo n'ingiro umuhinga Leonidas Ninjimbere avuga ko indongozi mu bisata bitandukanye hamwe n'abahinga mu gutsimbataza amahoro bakwiye gufata iya mbere mu kugwanya ingendo nk'iyo arakoze Ornella Muco arakoze n'umutumire wiwe umuhinga Leonidas Nijimbere shimire namwe mwese mwariko muradutega abiri yakoze na Albert Duwayo yarika dufasha mu buhinga bw'ivyuma umutaga mwiza kuri mwese